abantu bagendana ubumuga bafise ingabire zitandukanye zoterera mu iterambere aho ni mu gihe boba bahawe ikibanza mu miryango boroherejwe mu kibano turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatatu kigarama bibiri na mirongo ibiri na kabiri mwiriwe bakunze bagadiyo isanganiro tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahamagarira kutaba imbohe za kahise kabi kagiye karanga igihugu ahubwo ngo ibyabababaje babyige mu ibyiza hari mu rwinjizo rw'igorofa izokoreramwo intara yakara kayanza ni kuri uno munsi nyine turabyumva muri makuru abagabo mirongo itatu na n'abakenyezi mirongo itatu na barakorewe amabi atandukanye fatiye ku gitsina mu ntara ya kayanza mu mezi atatu heze Bamwe mu banyagihugu bo muri iyo ntara basaba ko leta yoshiraho ibihano ruhasha kuwagiriwe icyaha cyo gukora mwe nayo mabi ngo kuko ari mu mvo zituma ibitigiri by'abiyahura birushiriza kwiyongera muri iyo ntara n'ay'abana barenga igihumbi n'amajana atanu b'abarundi nibo bajyanye nk'inyagano gukorera mu bihugu bya tanzania na repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo abivugira mu ntara ya Kayanza mu birori byo kwinjira icese inyubako y'igorofa y'ibiro by'iyo ntara ni kuri wa gatandatu muraniyumvira mbega byoshoboka yuko dufatanya uburundi bw'uno munsi tukabufatanya n'uburundi umukoroni ataraza mu burundi tugafatanya uno munsi n'igihumbi n'amajana umunani na mirongo icyenda na gatandatu byokunda ntibikunda none tugire gute nicyo gituma ngo ndababwira ntibane ba mama ntitube imbohe z'akahise kacu ntituzogarukana igihumbi n'amajana umunani na mirongo icyenda na gatandatu kugira ngo dutangure ntituzogarukana mu bihumbi bibiri n'amajana icenda na mirongo itatu na kabiri kugira dutangure ntituzotangura ngo tugende tuzane uburundi bwo mu gihumbi n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ngo kugira ngo twubake uburundi none rwa gasore tuzomukura hehe ngenda rumwe tuzomukura hehe zijya cambwenge zose zishwe twozikura hehe n'ubu havuba mu mirongo icenda na gatatu ntitwohagarukana nago bikunde mugabo hariho abarundi bagishaka kuba imbohe basubire kwibera mu mirongo irindwi na kabiri basubire kwibera mu mirongo icenda na gatatu hariho abarundi bakiri ibito bagishaka ko twakwisubirira hari bane ba mama ndababwire turi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri uwo munsi tuwugira umushinge turaba imbere iyo tuja twihe tuti mbega none ko twakoze mu myaka cumi n'indwi gusa none mu myaka cumi n'indwi ikurikira tuzoba turiye umurundi wese yavuga ati ibibi byose nabonye bintu bintunuje ntegereza kubihindura bibe ivi ibyiza binezereza byabananira niba ubona ko byo kunanira ibidashobokera abantu bishobokera imana niwe turi imbere y'imana izo bikora umwe wese nagerageze gufuta ibibi twabonye abifutisha ibyiza ngamba ndabivuga nti igihugu ntubomora igihugu ntukibomora uragihindura Evariste ndayishimiye ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi abagabo mirongo itatu na batanu n'abakenyezi mirongo itatu na babiri barakorewe amabatandukanye afatiye ku gitsina mu ntara ya Kayanza mu mezi atatu aheze bamwe mu banyagihugu bo muri iyo ntara basaba leta gushyiraho ibihano ruhasha ko wagiriwe icyaha cyo gukora ayo mabi na riga ari mu mvo zituma ibitigiri by'abiyahura birushiriza kwiyongera mu ntara ya Kayanza Patrick Nsengiyumva Bamwe muri abo banyagihugu twavuganye kuri icyo kibazo bemeza ko mu ntara ya Kanza hakiriho amaba afatiye ku gitsina bamenyesha ko muri ayo mabi ayakunze kwibonekeza ari nk'ayajyanye no kuborezwa igufa gufatwa ku nguvu ndetse no kwakwa ijambo ku matungo y'urugo amabi afatiye ku gitsina akorerwa abakenyezi n'abigeme biriho bibonekeza mu gutuntuzwa bakaborezwa igufa bakubitwa bikibonekeza mu kwakwa imitungo y'urugo kandi hariho n'ingo zimwe zimwe n'abagabo biriho ikimenyetso kiboneka ko zihari ni uko ushobora kumva hariho abagiye kwitwara bitwarira uwo bubakanye kandi ibyo byose bikagaragara mu mpande zose kera twa twumva ko umenga n'abakenyezi biyo bahohoterwa mugabo umenga ubu n'abagabo barabaho mu gihe bemeza ko muri iyi minsi n'abagabo bahohoterwa mu buryo butandukanye n'abubakanye basaba ko hojyaho amategeko ruhasha kuwagiriwe n'icaha cyo gukora amabi afatiye ku gitsina gutyo ngo vyotuma bene ayo mabi aranduranwa n'imizi nyene no bisunze amategeko dusaba leta gutunganya inyigisho zijyanye no gukangurira abenegihugu ku bijyanye n'umubano mwiza mu miryango no ku kwugurura ibiganiro byo kwiga kuri ayo mabi n'ingene yotuzwa kongera gutunganya amategeko yose avuga ku bijyanye n'amabi afatiye ku gitsina mu ntumbero yo kuyashiramwo ingingo n'ibihano ruhasha kuri uwo wese yakoze amabi hatarabwe igitsina aciwe Andre Floriano Ndabarushimana umuhinga yize ivyigwa bijanye n'inyifato n'imibano nawe nyene abona ko abakenyezi kugira ngo koko ntibagume bakoregwa amabi afatiye ku gitsina bakwiye kwiyemera ndetse nabo nyene bakemerana hagati yabo ngo bagakora ibikorwa vyo kwiteza imbere nk'abagabo turasi abakenyezi b'imboneza turasi abize hariho abamaze gushika kure abo nibo bafata iya mbere guhimiriza abandi bakenyezi nkabo kugira ngo bubahuke bashire ubwoba bamenye ko ibikorwa byose babishoboye kandi bareke kwikengera hanyuma kandi baheze babahe n'indero intumbero y'ingene ingo zubakwa kuko biraboneka yuko umengo hari aho bagomba no kurenga karimbi muri ayo mezi atatu aheze abantu mirongo indwi n'indwi mu ntara ya kayanza bagizwe n'abagabo mirongo itatu na batanu n'abakenyezi mirongo itatu na babiri nibo bakorewamo abafatiye ku gitsina yo mu bwoko butandukanye mu kayanza patrick nsengiyumva ku bwa radiyo isanganiro kugira ngo bene ayo mabi aranduranwe n'imizi mu gihugu cacu Burundi aha twovuga nk'akarorero nko gushiraho politike itomoye ikingira agateka k'umwana iva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane naho ivyo leta imaze gukora bitari bike vyo gukora n'ubu ishirahamwe turongoye ONRST Ton Frere rirabona yuko ritewe impungenge n'ibiko biraba vyerekeye ubwimukire bw'umukinyegero buriko bukorerwa abana batwagwa mu bihugu nka Tanzania hamwe no mu gihugu ca Republika Demokratike ya Kongo twisunze ibiharo dufise mw'ishirahamwe ryacu ONRST Ton Frere vyo uheze mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe twarashoboye kumenya ko twabona inyagano mu mwaka uheze abana bashika igihumbi n'amajana atanu na mirongo ibiri n'icenda bakuwe mu ntara zishika cumi muyinga cankuzo ruyigi rutana makamba rumonge bujumbura na bujumbura meri bubanza na cibitoke kandi abo bana benshi batwagwa gukoreshwa ibikorwa biruhisha mu mahinguriro nko mu gihugu cya Tanzania eka mbere nko kwimbishwa butare mu gihugu cya Congo muri abo rero twasanze abana barenga mirongo ine na babiri aribo bagiye gukoreshwa mu isosiyete ihingura isukari yitwa Kagera Sugar mu gihugu ca Tanzania kandi bashitse muri iryo shirahamwe bakaba bakora igihe kirekire umwanya munini rimwe na rimwe ugasanga barakora ntibahembwa kenshi babikora gutyo kugira ngo iyo sosiyete iba yabatwaye muri ivyo bikorwa ishobore kuyiriha no kuyihemba amafaranga yakoresheje mu kubatwara nk'inyagano muri icyo gihugu turasaba yuko leta yohimiriza abajijwe intwaro ko bahagurukira rimwe kugira ngo ubucakara buriko burakorerwa abana bashobore kuranduranwa n'imizi amakuru yacu arabandanya abanyagihugu baguriyemo abashomeri bo mu makomine nagize intara ya bubanza batanze imisegetera mu isekeza ryo mu kwezi k'umunani kuri uyu wa gatanu barahembwe ariko amafaranga ntiyabakwira baca baragumuka bafata abariko barahemba babajana mu gasho k'igipolisi bagiye gufungwa mu gatondo k'uyu wa gatandatu eh, nako bagiye gufungurwa ari uko mu gatondo k'uyu wa gatandatu amafaranga asubiriye kuba gutangwa sipesi Caritas kabanyana abari banje guhemba abanyagihugu bagwiriyemo abashomeri batanze imisegetera mu kwezi k'umunani mu makomine agize ino ntara ya bubanza baraye mu busho butandukanye bw'igipolisi haba igihanga ku mpanda mu rugazi n'ahandi nk'uko byemezwa n'abakurikirana ibikorwa by'itangwa ry'imisegetera icyatumye bafungwa ngo bazanye amafaranga adakwiye hageze ku mugoroba kuri uyu wa gatanu abari barindiriye guhembwa bayabuze nibo baciye babafata babajana mu gasho leonidas ntikinije akurikirana umugambi mugambi mirida uraba itangwa ry'imisegetera muri karitasi muri diyoseze bubanza aremeza ko hari haje amafaranga adakwiye ariko mu gatondo k'uyu wa gatandatu ayo arabuze ngo yabonetse abaraye bafunzwe babona kure kugwa baca barataha ayo arabuze rero akaba yariko aratangwa n'abandi baje kuri uyu wa gatandatu space caritas kabanyari bubanza hadiyo y'isanganiro Space Caritas leta y'u Burundi rashimishwa n'ivyaranguwe n'imigambi ishigikiwe n'ubumwe bwa Buraya mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi mu ruganda rwo kurabira hamwe ibyo byaranguwe kuri uyu wa gatanu umushyikirangantego mu byagejeje harimo uburimyi avuga ko ibyo byaranguwe bigamije kunagura imibereho y'abanyagihugu sanctus niragira akamenyesha ko bagiye kongereza ingufu kugira umwimbu wiyongere mu byo rero twashitse ko eh, turabakengurukiye cyane turakengurukira bano basanzwe badutera intege dufashanya mu bikorwa by'iterambere rya kino gisata ko turabye mu byo turi turarangura hubamwo n'akarusho n'akarusho mu bijyanye e, no guteza imbere umwenegihugu hamwe e, n'igihugu e, na cyane cyane kugira ngo ifaranga ryose risohotse rishobore kugira umwimbu usumbirije n'uwo turi ko turaronka kugira ngo uko amafaranga yongerekanye mu yari arashyirwa muri iki gisata hongerekane n'umwimbu ni ukuvuga reka kugira ibyo tubishike ko ni uko tuzoba twakingiye ibidukikije iyi si yacu iyi si ndimwa yacu hanyuma eh, tukongereza n'umwimbu tukongereza n'umwimbu ku rugero ruri hejuru tukaba tekinike bacu baba ab'ubushikiranganji baba abo mu bihugu bitandukanye byo mu ishyirahamwe rya buraya bazobandanya bakorana kugira ngo imigambi tuzoza turarangurira hamwe e, tugitegurire hamwe bazohanahana ibyiyumviro hanyuma kugira ngo izo ntumbero tuze tuzishike ko tukaba twabakengurukiye cyane e, tunabasaba ko twabandanya dukorana neza dusanzwe dukorana neza hanyuma e, tugateza imbere igihugu cyacu hari umuntu yafashwe yagiye kwiba mu muhana wo ku mutumba gifugwe ni muri komine mpande intara y'abubanza mu ijoro ryo ku wa kane wino afatanwa agafuni n'imbugita bamufashe baramukubise bikomeye nk'uko vyemezwa n'abatware bo kuri uwo mutumba banamenyesha ko baciye batabaza abajejwe umutekano abo nabo bashyitse uwo muntu amaze kuremba bakavuga ko bamugobotoye muri abo bari ko baramukubita kugira ngo bamukingire bongere bamujyane kwa muganga uwo muntu rero akaba yahavuye acikana kuri uyu wa gatanu mu gipolisi muri komine mpanda basigura ko amatohoza yatanguye kugira ngo abakoze iryo bara babihanigwe imiryango amajana atatu na mirongo itatu n'umunani y'imitumba itatu ya komine bugenyuzi ni mu ntara ya karusi yarahawe kuri uyu wa gatanu impene imwe imwe zivuye mu babanyi babo bari baronkejwe ibitungwa nk'ivyo mu mwaka uheze umushingwabikorwa w'umugambi rezo 2000 mu ntara ya karusi utanga ibyo bitungwa asigura ko bitangwa mu ntumbero yo kugwiza umwimbu mu migyango mbere ibyo bitungwa bikanatangwa babanje guhabwa imbuto zitandukanye hamwe n'ifumbire umuhanuzi mwishikira wa buramatari agashima arashima agahamagarira ariko abahabwa ivyo bitungwa kubibungabunga kugira mu kiringo gito nayo ice yokorera bagenzi babo aha niho duciye turangiriza amakuru twari twabateguriye kuri uno mutaga mwakoze kuba mwari kumwe natwe tubipfurize ibihe byiza hiwanyu